uca n'andi nkino nayo iza kutuyagira ingene ikibuga cy'urukino rwa goluboro rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona gitunganywa byose murabikurikira mu idonido by'ano makuru isanganiro inama isumba ingimba dasubiye kubaramutsa umukuru w'igihugu cy'u Burundi arahumuriza abarimyi b'ikawa ku igiye kuboneka yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ku munsi wa gatanu mu ntara ya kirundo evariste ndayishimiye yasiguye ko yarimaze igihe itaboneka bivuye ku busamazi bwa bamwe mu ndongozi wari wamaze gushyika i Dar es Salaam niyumvira yuko ubu ushobora kuba uzi ushyika kuko nabyikurikiraniye kugira sinsubire kugira ingorane nk'izo nagize muri uwo mwaka kubera ubusamare bumwe bumwe bw'indongozi muri kiganiro kandi haramenyeshejwe ko abakukuruke bahoze bakoresha hamwe ryo gutuma tumanako na tele ubwo baronswa amafaranga bitegekanirije hisunzwe uko bagiye barakukuruka n'uburyo buhari bikaba byashikijwe n'umushikiranganji ajejwe gutuma tumanako bo amakuru muri ico kiganiro Leocadia Ndacayisaba akaba yishura ku kibazo cy'umukukuruke avuga ko ayo mafaranga yakatwa ku mushahara buri kwezi ariko nashike kuri konti yo gutegekanya kazoza muri onateri hari ibibazo byinshi byerekeye abaroterete bagiye batwandikira badusaba yuko amafaranga baziganije boyaronswa twaravuganye n'umuyobozi araheza tubanamwandikira n'amakete aratwishyura aratubwira yuko nk'uko mubizi ishyirahamwe bunateri riri mu bibazo aratubwira ko bagenda baraha uko bagiye barakurikirana kujya mu karuhuko kabo k'abageze mu zabukuru ko kubera ingorane Onatel ifise idashobora gutunganiriza bose ngo ibahe amafaranga yabo ariko ko bagenda baraha bake bake uko uburyo baba baburonse nizo nyishu twaronse ariko nkuko mubizi nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ingorane muri Onatel ziriho ariko baremera yuko bagenda barakura mu nzira bamwe bamwe babashobora kubatunganiriza uko baba bafise uburyo mu kigega Amakuru arabandanya abantu batatu nibo bapfuye mu gatondo ko kuri uno wa mbere babiri barakomereka bitewe n'isanganya ryabaye ku ibarabara bujumbura rumonge hafi y'ibitarukira imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa kwasiteri yarikije mu ruziba yataye ibarabara ica iseka uruhome rwa sokabu abari muri iyo modoka bavuga ko iryo sanganya ryatewe n'umuvuduko munini mu bahitanywe n'iryo sanganya harimo umuzungu yamuka mu gihugu cy'ububirigi n'inkuru tubaza moyize misago Abo bahitanywe n'iryo sanganya bariko batambuka n'amaguru ibishikirizwa n'ababonye uko umuduga wataye ibarabara bikanemezwa n'abari muri wo umaze kugonga uruhome rwa sokabu abantu batatu bace bapfa ubwo nyene muri abo batatu umwe afise amamuko yo mu bibirigi vyemezwa n'abamumenye nk'umuzungu yamutabarije mu muryango wiwe uwo nawe yakuwe munsi y'ibisi gutabara abo bahuye n'isanganya byakozwe n'igipolisi gitabara abahuye n'impanuka agatera akamu abatwara abantu kujya bubahiriza n'abagenda n'amaguru navuye muhira ndabanariye imbere nasanze umuduga iriko iraza kwasiteri yabuze fure aca uyu muzungu yariko aragira marshe n'imbwa yiwe n'abandi ba maso bari ngaha iriza ekaraze le bus iremo C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Kesh, bashikiriza ko iryo sanganya ryoba bajyatewe n'umuvuduko munini tureza n'ukuri twabona imodoka iguruka n'ukuri n'ubuntu imana nyene yatugiriye iyo sanganya nta ubizi iyo byavuye kubera nta yindi modoka byariko biragwana nayo twabonye itumurongo ugenda yarafise umuvuduko munini rwose bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe sokabu bakaba bashitse ahabereye iryo sanganya ituma amazi adengera mu mihana y'abantu n'utuzu twa sugumwe muganga Sylviane Imana buramutswa atera kama abarundi cyane cyane abari mu burere buri mu iyo ndwara kubahiriza amategeko y'isuku no gukoresha neza akazu kasugumwe ivuriro ryo mu kinama ryitwa michel mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca bujumbura ryarakiriye abantu icyenda bafise ibimenyetso byikiza ca korera kuko baje bacibwamo kandi badahwa bukeye hariyongeye ko abagwayi babiri bavuye muri karitiye cyibitoki na karitiye mutakura za zone c'ibitoke twamenyesha kandi ko hari ubundi murwayi yabonetse kw'ibarabara rya mirongo ibiri inomero mirongo ibiri n'umunani Munani muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu barwayi bo mu Kinama ibipimo byakozwe na laboratoire ya INSP byagaragaje ko abo bantu bagwaye koko ikiza ca kolera kuri uyu munsi icegeranyo dufise c'abagwariye mu kigo kivura kolera mu bitaro Prince Jean Charles bakaba ari abantu batanu indwi nabo bakaba bakize batashe mu mihani iwabo turatangaje rero ko ikiza icyorezo cya korera cyateye mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara cya bujumbura tuboneyeho akanya uko gusaba dushimitse abajejwe intwaro abenegihugu muri rusange n'abantu bose baba muri utwo turere twavuze ko twovira hasi rimwe tukagwanya icyo kiza twagira tumenyeshe ko iki kiza cateye bivuye ahanini ku mvura nyinshi twagire rero eh, twibukanye ko korera yandukira abiciye mu mfungurwa canke kunywa ibinyobwa byanduye imigera itera iyo ndwara inyifato ibereye kugira duhangane n'ico kiza akabari gukaraba amazi meza n'isabuni imbere yo gufungura igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe igihe cyose uhejeje gutegura umwana eh, canke umurwayi imbere yo gutegura ibifungurwa kurinda isazi ibifungurwa n'ibikoresho byo mu nzu mu kubifundikira kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza muri iki gihe cyakorera ngaha mu gisagara cya bujumbura dusabye abajejwe intwaro ngo bihanize ibifungurwa bidandarizwa mu mabarabara byaba ibiribwa bihiye canke ibiribwa bikiri bibisi muganga Sylvia Nzeyimana ni Nganji ajejwe amagara y'abantu bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura baganiriye na hadiyo isanganiro bamenyesha ko batazi korera imaze imaze iminsi vuba ku iradiyo kuratiye mu kibitoke mugabo mwanya ibujumbura jewe simba ko ko ko yamaze kwashika uvuga ko korera mu kuyikingira icambere no gukaraba namazi meza n'isabune kubajejwe amagara y'abantu nabo nyene bagaragaza guhimiriza abantu naho batumva rega burya buraca bugacana ayandi mu nkino Ikibuga gikinegwa ku rukino rwa goalball rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona gipima metero 18 z'uburebure n'imetero 9 z'ubwaguke kikaba gifitanye isano nigikinegwa ko urukino rwa volleyball ikinwa n'abakomeye Kasia biza bigomba icegera cy'umuyobozi ajeje ubuhinga mwishire hamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi amenyesha ko bene ico kibuga kigabuwemwo uduce dutandatu dupima metero zitatu zitatu nivyo tubwirwa na Jean Marie Vianney Ndakumana muri no bucana yandi nkino Urukino goalball rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona rukinirwa ku kibuga gisa ko urukino rwa volleyball y'abakomeye ico kibuga kikaba kigabuye mu bice bitandatu bitandukanye ivyo nibishikirizwa na kase biza bigomba ni cegera c'umuyobozi w'ubuhinga mu ishiramwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi urukino rwa goalball rukinirwa kuri kiya kibuga gisanzwe gikinirwa ko urukino rw'amaboko volleyball y'abahagaze no kuvuga imetero 18 ku 9 hanyuma co kibuga kibuga kiba giciyemwo uduce dutandatu ni ukuvuga ko bagicamwo ibice bitandatu by'imetero zitatu zitatu Ivyo bice bikaba bigabuwe mu mice igizwe n'imetero zitandatu. Izo bice rero biragabuye uva inyuma no kuvuga yuko hari imetero zitatu z'inyuma na zitatu zikurikira no kuvuga zitandatu zo hagati na hagati ngereranije n'inkarya umurongo hagati kubashirifire abakina volley yabahagaze kuva kuri urya murongo uharuye imetero zitatu uja ku ruhande rumwe na zitatu uja ku ruhande zica ziba zitandatu no kuvuga ico kibanza ni kibanza bita zone neutre mu rurimi rw'igifaransa. uretse umupira ugahagarara muri ico kibanza bita zone netre mu rurimi rw'igifaransa ngo abari ikosa rihanwa kuri penalty nkuko Kasebiza bigomba abandanya abisigura aho rero ni ukuvuga yuko umupira uhahagaze hamwe hagize ubutera buhoro buhoro ntuharengane baca bahana kiba penaliti nka kujya ko mu rukino rw'umupira w'amaguru hanyuma kandi ntushobora gutera umupira ngo uce hejuru y'ico gice udakoze hasi naho nyene rica ribikosha baca bahana ni ukuvuga ico kibanza ni icingenzi mu rukino rwa goluboro Haruhande y'ivyo harakandi gace kari ku ruhande rw'inyuma ako nako ngo niko abakinyi bagararamwo mu kuzibira umupira kariya gace k'inyuma bazi urukino rwa vore y'abahagaze ni metero zitatu uhereye hariya inyuma hariya bahagarara mu kugira serivisi bimwe bita mu rundi rurimi kurivura imetero zitatu rero hariya niho abakinnyi batonda ni ukuvuga yuko bategeza kuzura aho hantu kuko niho bazibira umupira igoro ringana n'izo metero icyenda mwumvise zingana n'ubwaguke bw'ico kibuga uwasanzwe ari cegera c'umuyobozi w'ubuhinga mu ishirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi avuga ko umukinyi afise ikibazo mu rukino ko atarekuriwe kuvuga ahubwo ngo abimenyesha abicishije mu kuduza ukuboko hagize akagorane kakubako utari ku kuboko bagaca bakubona bajya bita ba officiel canke abahagarikizi umwe akakubaza kandi muri icyo gihe n'umumenyereza wawe nta jambo aba agifise uri mu kibuga ijambo aza kurigira wenyine asabye umwanya wo kubasaba kugira ngo mubanze musohoke hanyuma arico ababwira akibabwire Kasiye biza bigomba amenyesha ko mu gihe c'amahiganwa y'urukino rwa goalball hagize umugwi winjiza ibitsindo cumi, uwundi mugwi utarinjiza igitsindo na kimwe muri ico gihe umuhagarikizi acavuza ifirimbi yo kurangiza urukino Shama hivi ya nenge ndakumanura kenuye harakoze n'umuhinga Cassien biza bigomba ni hano amakuru twari twabateguriye duciye tuyasozerera nkabanda bifurije kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu Eric Uwimana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma nawe nyene